nasc kiel valora iniziato en esperantujo. De plurai iaroi mi intensis partopreni en la Nordamerica somera cursaro de esperanto, nasc en usono. Pro diversae cialoi mi procrastis tion decidon. Fine, en citiu iaro 2017, mi flugis alla bela urbo Raleigh en Norda Carolino por octaga necutima plongiado en Esperantuio. Gi estis vere valor asperto, pri mi nun effective bedauras che mi ne faris tion antaue. Nasc estas tutte unica evento en nia esperanta mondo, Gine estas congreso, sed en havas la etoson de congreso. Gine estas nur curso, sed en havas la laboradon de intensa curso dum quiu oni seriose studas dum la tutai matenoi. Gine estas distreio, sed gi lasas alla partoprenantoi suficia da tempo cae eblezoi por excursoi, al museoi exemple, crom promenado tra la urbo o case de la nazia tago en usono. Cai gelasas al parto prenantoi suffice da libera tempo por babilado vespera in neformala conversazioi la amusa gufuio au simpla riposato la Universitat william peace qui estas la sideo de NASC, proponas idealain instalajoin. Mese de vasta, bela giardeno, la cursanoi logias en confortai chambroi, studas en taugai lerno chambroi, mangias trifoie en ciu tago en la studenta restauratio, cae auscultas prelegoin cae juas artan vesperon en vastai salono cae teatro inter reto estas libere alirebla kaj la konstanta zorgado de la organiza amo estas absolute profesia kaj afabla kutime nask ricevas partoprenanto in el plurai landoi sed ciare inter la studantoi ce estis nur du canadanoi cae mimem el exter usono compreneble la instruado de Katalin Kovac kai Sylvain Lelarge kai la cesto de la filo Marteno pli largigis tiun internaziezon. Ciu iare estas invitatai instruistoi de simila conata competentezzo. Positiva estis anca la activa, vigla, cae tre simpatia ce esto de iunulloi plurai estis comenzantoi, sed iam vigle, cae tre contentige usis la lingvon sia nivele. La classoi dividigius inter supera, mesa, post basa cae basa niveloi. Mi povas asserti che en ciui niveloi la instruado estis eminenta. Fine, oni disdonis fierigain diplomoin en cortuscia et tosso. Nasc comencigis en la iaro 1970 en la urbo San Francisco. La fama William Old estis uno e la instruistoi. Comence di dauris et du semainoin. Poste di migris al aliei urboi, Vermonto, San Diego, Dallaso cae et en Columbio, en Canado ciam lige al universitatoi cae congrue cum la calendaro de la usonei landae congressoi de Esperanto. Dum la lasta iaroi, gi fixidius en Raleigh proties bonegai condicioi. Persone mi povas asserti che valoras la penon partopreni en NASC. Gi facte contribuas al plialtigo de la usado de nia lingvo, cae plie, che gi estas imitinda modelo de esperanto evento, moderna, cleriga, amusa, stimula, amiciga. Estus tre desirinde che aliei landoi strebu ocasigi similain lao adapto al locai circunstansoi. Nasc estis por mi ne forgesebla semaino.